Mushoi convertas rubajon al crut materialoi. Genetike modifitae insectoi povus fin fine ebligi veran reciclan economion. Esperas esploristoi. Estas prescau trobele por esti vero. Helpe de malgranda insecto, australiais cientistoi, volas attaki samtempe plurain grandain problemoin. En faca periodaggio pri biologio, teamo de la Universitato de Sidneio proponas nun modifi soldatain mushoin. Ili ne nur voru grandain quantoin da rubajo cae forigu gin, sed faru elgi gi ancau valorain productoin qui estos industrie utiligeblei. Cai ciel crom effico, la mushoi povus, laulas ciencistoi, ancau protecti la climaton. Nun tempe quardec, gis septec procentoi de la organicae forgetajoi sciutigas al rubaj deponeioi, scribas la esploristoi tie ili estas mal de microboi, cio estigas la forcean gason metano, cio estas dudec oble pli potenta ol carbon Se tiu tuta rubajo estus prilaborata de soldatai musioi, tiam ja en aerigius carbon sed sume ocasus sparo de la en aerigoi de forceae gassoi la plei grandan avantagion de la i mushoi, la esploristoi tamen vidas en tio, che la insectoi povus esti tra rompo por establi funcciantan reciclan economion. Uno el la plei grandai malhelpoi ce la realigo de recicla economio estas la manco de altvalorai productoi, kiui estas producteblai el rubajo ilis Soldata Soldatae mushoi povas en de tre longa tempo forvori grandain quantoin da rubajo cae converti gin al valorai proteinoi. La larvoi de la insectoi voras en tago la duoblon de sia corpa peso. Ancau sub economiai aspectoi, la larvoi estas interessai char ilia nutraja pilanzo estas simile bona kiel ce cocinoi. en tutte du kilogramoi da vorajo, ili productas unu kilogramon da biomasso. Crome, ili estas compare facile mastrumeblai. La larvoi mem rampas el la nutraggio ciam ili estas plen crescintai, cio faciligas ilian ricolton. Cae la rubajo ne besonas esti pen prilaborata, anta ol oni donas gin alla INSECTAI larvoi. Alie ol microboi, de kiwi kelkai same povas esti applicatae kiel rubaj vorantoi, la soldatae MUSHOI ne besonas esti tenatae substerilae condicioi, sed ili voras la rubajon tiel, kia gi estas sufficias dishaceti la forgetaggio in iomet. Objetoi, che la modifita i bestoi povus escapi, estas por la te amo sen basai. Iam nun soldat musai larvoi estas commerce prilaboratai al besta nutrajo. Exemple, por fishoi en aquoculturoi, sed ancao por hundoi, El mixaggio el larvoi cae plencrescintae mushoi, calcae firmaoe crome productas stercajon. La australia esplorista teamo estas tamen kita che, helpe de la gentecnico, eblas cerpi ancora o multe pli el la insectoi. Ili volas modifi la genomon de soldatae mushoi tiel, che ili productos el la rubajo largen gamon da valorae productoi. Biofuelon, exemple, lubricajoin, cae multain pluain substanzoin, ciui estas besonatae en la texaja, nutraja au farmaceutica industrioi. Scrupuloi, che la genetiche modifitae insectoi povus escapi cae povus tiam explodetse plimultigi, au causi aliaen damagioin. Tion la autoroi de la studaggio consideras sen basae. Eblas teni tiun riscon malgranda helpe de gen technicae procedoi. Exemple tiel, che oni disvolvos filumoin, kiui necapablas parigi, cun sovage vivantai soldatai muscioi cae per detruado de la genoi, ciui estas essenzae por la transvivado en liberae condicioi. Inter alie, eblus manipuli la insecto in tiel, che ili ne capablas flugi, au che ili estos blindae. Do, cun la proximume unu cae duonan centimetron granda soldata muscio, estas cun ligitai grandae esperoi uno e la malmultai aferoi, cion la cio capabla insecto ne capablas, estas servi ciel nutrajo por la homoi. Nome, la larvoi de la pestetoi havas interalie suffice malagrablan odoron.